Minęła ósma. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Grzegorz Maciak. Dziś wierni Kościoła Prawosławnego i części kościołów wschodnich świętują Wielkanoc, która w tym roku wypada u nich tydzień później niż u chrześcijan zachodnich. Różnica wynika z odmiennych kalendarzy liturgicznych używanych przez chrześcijan na wschodzie i na zachodzie. Dziś usłyszymy obszerne fragmenty liturgii wielkanocnej nagranej w Dolnej Cerkwi Prawosławnej Katedry Metropolitalnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Liturgię będzie celebrował ksiądz Jerzy Kulik, wikariusz Katedry Metropolitalnej w asyście protodiakona katedralnego Rościsława Gwizdaka. Zaśpiewa młodzieżowy chór Katedry Metropolitalnej pod kierunkiem księdza protodiakona doktora Rafała Dmitruka. Po Ewangelii usłyszymy orędzie paschalne metropolity Sawy, zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Благослови, блаженнейший Владыко! Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Христос воскресенье из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус же в гробе живот даровал, Христос воскресенье из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус же в гробе живот даровал, Христос воскресенье из you, Spirit. и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Христос воскресе, святый смерти, свят побрав, Иисус его гробе живот даровал. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Христос воскресе, святый смерти, свят побрав, Иисус его гробе живот даровал. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онем. Христос воскресе, святый смерти, свят побрав, Отцу и Сыну и Святому Духу. Христос воскресе, святый смерти, свят побрав, Иисус его гробе живот даровал. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе, святый смерти, свят побрав, а Христос воскресен из мертвых, смерть ее смерть поправ. Иисус, на гробе живот даровал. Миром Господу помолимся. В мире и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся. Во святем храме всеми с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в они, Господу помолимся. Господи, помилуй. О Господи Господе нашем блаженнейшем митрополите Савве, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем пришти людях Господу помолимся. Господи, помни. О Бога, храни местане нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. Господи, граде всем, всяком граде, стране и верую живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся, Господи, Плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся. избавися нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми и святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. воскреснет Бог, и растошатся врази Его, и добежат от лица Его, ненавидящие Его. котає до воск од лица огня. ти Бога, Господа, од істочник Ізраїлеви. свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Духові Твоєму премудрость, прокиме глас восьми, сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. сповідайтеся Господневі, яко благ, яко вік милость Його. Его же сотвори Господь. Возрадуемся и возвеселимся. премудрость. Czytanie z dziejów apostolskich. Bądźmy uważni, Pierwsze bowiem słowo uczyniłem o wszystkim, o Teofilu, co Jezus rozpoczął czynić i nauczać, aż do tego dnia, kiedy dawszy uprzednio przez Ducha Świętego przykazania apostołom, których wybrał, został wzięty do nieba i którym ukazał siebie samego, żyjącego po swoim cierpieniu wśród wielu prawdziwych dowodów, objawiając się im przez dni czterdzieści i mówiąc o Królestwie Bożym, a uczestnicząc zaś z nimi w posiłku, przykazał im nie oddalać się od Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca, o której usłyszeliście ode mnie. Albowiem Jan chrzcił wodą, a wy w Duchu Świętym ochrzczeni będziecie po dniach niewielu. Oni więc zgromadziwszy się pytali go mówiąc, Panie, czy w tym oto czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Powiedział zaś do nich, nie do was należy poznanie czasów lub pór, które Ojciec ustanowił własną władzą ale przyjmiecie moc stępującego Ducha Świętego na was i będziecie mi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Мир Ти, I duchowi Twojemu. премудрость, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Czytanie Świętej Ewangelii według Jana. Bądźmy uważni. Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Przez nie wszystko się stało, i bez niego nic się nie stało z tego, co powstało. W nim było życie, i życie było światłością ludzi. I światłość w ciemności świeci, lecz ciemność jej nie pochłonęła. Był człowiek posłany od Boga, a imię jemu Jan. On przyszedł na świadectwo, aby świadczyć o światłości, aby wszyscy przezeń uwierzyli. Ten nie był światłością, lecz miał świadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, oświecająca każdego człowieka przychodzącego na świat. W świecie był i świat dzięki niemu stał się, a świat go nie poznał, do swego przyszedł i swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym wierzącym w imię Jego, którzy nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga zostali zrodzeni. I słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako od Ojca Jednorodzonego, pełnego łaski i prawdy. Jan świadczy o nim i wołając mówi, ten był, o którym powiedziałem, on przychodzący za mną, przede mną jest, bo był przede mną, albowiem z jego pełni wszyscyśmy wzięli łaskę nad łaskę, gdyż prawo zostało dane przez Mojżesza, Łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Chrystos Anesti. Chrystus woskresie. Chrystus zmartwychwstał. Bóg pozwala nam raz jeszcze w naszym ziemskim życiu przeżywać największe i najważniejsze święto chrześcijańskie zmartwychwstanie Chrystusa. To On, zmartwychwstały Pan, ogłasza światu za pośrednictwem niewiast, które przyszły do Jego grobu, nie bójcie się Jezusa, szukacie. Powstał z martwych, nie ma go tu. Tak, nie bójmy się. On żyje i ma klucze śmierci i otchłani. Tajemnica zmartwychwstania Chrystusa jest cudem nieosiągalnym dla rozumu ludzkiego. Stanowi istotę naszej wiary. O ile by Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna byłaby nasza wiara, stwierdza apostoł Paweł. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa mamy gwarancję życia wiecznego. Prawda ta wpisuje się w nasze życie i stanowi radosne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Albowiem kto widzi Syna i wierzy w Niego, będzie miał żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym podaje apostoł Jan. Tajemnica ta wpisuje się w nasze życie i stanowi doświadczenie radosnego spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem. Stąd to wynika nasza radość paschalna. Święty Jan Chryzostom wzywa, bogaci i ubodzy, wszyscy razem, cieszcie się, wstrzemięźliwi i liniwi, ten dzień uczcijcie – ci, co pościli i co nie pościli. Weselicie się dziś. Uczta przygotowana. Niech nikt nie wyjdzie głodny. Wszyscy nasyćcie się ucztą wiary. Wszyscy przyjmijcie bogactwo miłosierdzia. W słowach tych wyrażony jest nasz skarb duchowy. Dla prawosławnych jest on szczególnie drogi i bliski. Ceńmy go i nie traćmy go, albowiem on uświadamia nam, że Pascha Chrystusowa jest świętem naszej duszy. Żadne troski i smutki nic nie znaczą w świetle radości zmartwychwstania Chrystusa, naszego Zbawiciela. Bracia i siostry, radosna paschalna wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa niech wzmacnia naszą wiarę cierpliwość i wniesie w nasze życie pokój, zgodę, zjednoczy podzielonych, pojedna wrogów, zlikwiduje wojny i niesprawiedliwości. Chrystus zmartwychwstały jest naszym wzorem. To On wzywa wszystkich nas. Nie bójcie się. Byłem umarły, a oto żyję. Zaufajmy Mu. Niech nikt nie boi się śmierci, albowiem śmierć Zbawiciela na krzyżu oswobodziła nas. Chrystus zmartwychwstał i demony upadły. Chrystus zmartwychwstał, anioły się radują, stwierdza święty Jan Chryzostom. Pięknie o tym pisze błogosławiony Augustyn. Zbawiciel zmarł, zabił śmierć, położył jej kres. Nie lękajmy się. Gdzie jest śmierć? Szukaj jej w Chrystusie. Już jej nie ma. Była, ale umarła. Bądźcie dobrej myśli. Umrze i was. Będzie to śmierć śmierci, stwierdza błogosławiony Augustyn. W słowach tych wyrażony jest cały nasz skarb duchowy. Należy go cenić i bronić. Zacznijmy więc stawać się uczniami zmartwychwstałego Chrystusa tu i teraz – i całego naszego ziemskiego życia. Nie myślmy, by ujrzeć Go w przyszłości, ale bądźmy z Nim już dzisiaj, tu i teraz, stwierdza Symeon, nowy teolog. Chrystus zmartwychwstały niesie pokój, radość, głosi miłość, braterstwo. Prawdy tej my prawosławnie zatracić nie możemy, nawet wówczas, kiedy pochłonięci jesteśmy sprawami codziennego życia? Pozdrawiam arcypasterzy, duchowieństwo, mnichów, mniszki, dzieci, młodzież i wszystkich wiernych w kraju i za granicą. Słowami Chrystus woskresie, woistinu woskresie, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Życzę wszystkim, by dary Ducha Świętego stały się udziałem każdego z nas. Zmartwychwstały Chrystus zaś, który śmiercią śmierć zwyciężył, darował nam życie. Obdarzył cerkiew swoją, ojczyznę naszą i każdego z nas swoim błogosławieństwem, aby żadne mocy ciemności nie odłączyły nas od miłości Chrystusowej. Jemu niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Христос воскресе! Рецеме всі от всія душі і от всього помишлення нашого рецеме. Господи помилуй. Господи, Вседержителю Божий Отец наших, молим молимтеся, услыши и помилуй. Господи, нас, Боже, повелиться и милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще Кланімся о Господині нашим, блаженнішим митрополит Єсаві, і всі во Христе, братії наші. Якода под державою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Его же царствию Иисуса Христа, и люби Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами. владну, о пресвятій, пречистій, преблагословенній, славній, владичице нашої Богородице і приснодєві Марії. оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Подай, Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. время живота нашего в мире и покаянии скончать и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненные, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа и спросившие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, со дерзновением неостужденно смейте призывать и Тебе не Бога Отца и глагола Тим. Бог! и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Христос воскресне из мертвых, смертью смерть поправы, и сущего рабе живот даровавы, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своя Матери, І живость Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого і всіх святих, помилует и спасет нас, як облак і человеколюбец. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! se podré badaliśmy obszerne fragmenty liturgii wielkanocnej Kościoła Prawosławnego. Nabożeństwo zostało zarejestrowane w Dolnej Cerkwi Prawosławnej Katedry Metropolitalnej Świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Liturgię celebrował ksiądz Jerzy Kulik, wikariusz Katedry Metropolitalnej w asyście protodiakona katedralnego Rościsława Gwizdaka. Śpiewał chór młodzieżowy, Katedry Metropolitalnej pod kierunkiem księdza protodiakona doktora Rafała Dmitruka. Po Ewangelii usłyszeliśmy orędzie paschalne metropolity Sawy, zwierzchnika polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. fragment, pierwsza część Allegro di Molto sonaty D-dur w katalogu y, Bacha, ale Karla Filipa, nie Jana Sebastiana. Sonata oznaczona numerem 5 w 70 rozdziale. Nagranie Tona Kopmana. Dwójka jesteś na miejscu. Arvo Pärt.